Јас на вистина не знаев кој псалм ќе биде однапред. А мило ми е што беше 16-тиот. Значи, не се договаравме. А зошто ми е мило што беше 16-тиот? Дали некој забележа кој збор се спомена во 16-тиот псалм? Чашата се спомена, браво, Перса. Чашата се спомена. Во кој стих беше чашата? Ајде да го прочитаме само тој стих уште еднаш. Петиот стих, 16 псалм, петиот стих. Колку убави зборови напишал некој друг, царот Давид. Господ е дел на моето наследство и од чашата моја. Значи, целиот негов живот, благослов, сета негова надеж, иднина, тој ја нарекува чаша – и ја исполнува со што? Ја исполнува со Господа ја исполнува. Не со нешто, туку со некој. Ти си оној кој го држи враце наследството мое. Еве на што се надевал еден цар, кој што имал се во животот. Како и неговиот син што ќе има се. И ќе мора да научи она горка лекција дека во тоа се на земјата, нема благослов ако е сето тоа без Господа. Давид бил свесен дека неговото наследство, неговиот благослов, неговиот успех, неговата среќа, како и поинако да се изразиме, е во Господа. Неговата чаша ја наполнил со Господа, колку имаат смисла овие збори во слината на новиот завет. Да отвориме таму. Но пред да отвориме во новиот завет, додека сме се уште кај псалмите, ќе отидеме 100 псалми, ќе скокнеме 100 псалми понапред. И од 16-тиот ќе се префрлиме на 116-тиот псалм со кој што почнахме, ја почнахме оваа серија проповеди уште на 20. август. 116. псалм. Да се подсетим уште еднаш на тие воведни зборови пред да го оставиме Стариот Завет, бидеќи денес ке зборуваме само за новозаветни стихови. 116. псалм, кои стихови беа, се секјавате? А, зависи кој превод, точно, да. Во ред. А, кој псалм е 4 и 5? По 115 во 4 и 5, добро. Според стариот гаврилски превод. Инаку 116 <clears throat> во поинаква рецензија 12 и 13 стих. Истиот псалмист се запрашал што да му дадам на Господ за сите негови добрини, што ми ги направи мене. Што да му дадам? Прашува. Забележавте, што да му дадам? И дали одговорот е нешто што тој ќе му даде на Господа? Не. <laughs> Туку одговорот е нешто што тој повторно ќе земе од Господа. А зошто? Зарем ние немаме што да му дадеме на Господа? Ние не можеме да му дадеме ништо што не е Него. Целиот наш имот, целиот наш живот, се што имаме, се што има на оваа планета е Господово. Тоа е Негова собственост. И ние самите сме Негова собственост. Ние не можеме да му дадеме ништо што не е негово. Затоа Давид како одговор го даде оне што го дискутиравме сите овие изминати саботи. Најголемата радост што ја причинува во Господовото срце не е нешто што ние ќе направиме за Него, не е нешто што ние можеме да му дадеме, туку е нешто што повторно ќе го примиме од Него. ке ја земам чашата на спасението и името на Господа ќе го повикам. Да забравиме, Господ се радува на било која наша жртва, дар, дело, што ќе го направиме за Него. Но не е тоа она што му причинува најголема радост. Најголема радост, значи, не му причинуваат 99 овци што се наоѓаат безбедни и сигурни во трлото. Неговата најголема радост не се наоѓа кај оние светови кои што никогаш не паднале. Неговата најголема радост не се наоѓа кај најголемите светители и праведници на оваа земја колку и да се радува заради нив. Неговата неголема радост е која? Кога грешникот ќе се обрати кон Господа, ќе ја земе чашата на спасението, ќе го прими Господовиот дар. Што представуваше спасението? Според оно што сега го зборував сите овие саботи. Спасението не е нешто што ние ќе го направиме, или сме го направиле, или можеме да го направиме за Господа. Спасението е дар. Спасението е дар. Нели, читавме Ефесијаните, втора глава. Тоа е дар Божи, тоа не е од вас. Тој дар се вика Исус Христос. тој дар делумно го има примено целиот свет. Христовата смрт на крстот значила живот за целиот свет, бидеќи ако не беше таа, само заради Адамовиот греф, целиот свет беше осуден на смрт. Бидеќи ако Адам беше погубен, кој од нас ке беше жив? Да се подсетиме на тие зборови. Римјаните петта глава. Послание на апостол Павле до римјаните, петта глава. Осумнаесети стих, иеко ова глава изобилува со, со мисли на таа тема, во повеќе стихови, сепак немаме многу време, за жал денес, Осумнаесети стих, само 18 стих од петтата глава убаво ја сумира оваа вистина за објективното Евангелие. И така, вели Апсло Павле, како што преку еден престап, кој е тој еден престап? Адамовиот, првиот. Како што преку еден престап дојде осудувањето или осудата на сите луѓе, така и преку праведното дело на еден, кој е тоа? Ја би можел вака да го парафразирам. Како што преку првиот греф на првиот Адам дојде осуда за сите луѓе, така преку последното праведно дело на последниот Адам, неговата смрт на крстот, дојде што? преку правеното дело на еден дојде врз сите луѓе оправданието кое дава живот. Врз колку луѓе? Врз сите луѓе. Че господовата милост, благодат, оправдание за живот, спасение е дар што Господ го дал на сите луѓе и затоа сите луѓе уживаат благодат. Имале прилика да се родат, да се радуваат, да живеат, да уживаат. Сонцето свети и за нив. Тука Господ не прави дискриминација. Благодатта е дадена на сите, дадена е на целиот свет. Меѓутоа, лекцијата што денес треба да ја научиме е дека за да бидеме спасени за да живееме вечен живот, треба да го примиме целиот дар. Значи, Исуса Христа треба да го примиме целосно. Сте примиле некогаш дар во вашиот живот? Сте примиле, верувам сите, до сега, нели? Дали се случило и дали постоел било кој човек на земјава, кој што примајки дар, го прима делумно. Например, некој ви дава, е да речеме на трајче му давам точак, и да речеме трајче да ги извади задната, задната тркало да, да ми го врати и само половина некако. <laughs> Делумно да го прими. Има, има таков случај, луѓето делумно да примаат дар, или го примаат целиот, или го отфрлаат целиот. Точно? Некој не прима дар делумно. Барем ја не знам таков случај, ако вие знаете, кажете. Господ го дава целиот Христос, преку Христа вели, штом го дал, него поштедил својот единороден син, Римјаните 8 глава, како преку него да не ни даде се. Значи, давајќи го Христа за светот, читавме, ги читавме и тие зборови, Господ на светот му дал се. Меѓутоа сите не го примаат тоа Господово се. Сите не го примаат Исуса Христа како целосен дар. Комплетен дар. И што значи тоа? ако не го сакаме Исуса Христа како комплетен дар, ако не примиме се, што тој ни дава, тоа значи дека се отфрламе. Не може, Господе, фала што ми го даде овој живот, ќе си го живеам јас тука како што сакам, а тој вечниот многу-многу не ми треба. Не постои такво нешто. Господ дал се, дал комплетен дар. Или целиот го примаме, или целиот го отфрламе. Значи, ако го отфрлам Христа, јас го отфрлам и овој живот. Затоа, оние што го отфрлаат Господовиот дар, ќе бидат погубени во огненото езеро. Тие го отфрлаат и овој живот, не го заслужуваат ни овој живот. Овој живот што го имаат, го имаат благодарение на Христа но Господ дал целосен дар и сака целосно да биде примен. Единствената причина зашто живееме на оваа земја, и грешници, и праведници, и верници, и неверници, е затоа што никој не не прашал дали сакаме да се родиме пред да се родиме. Значи, тоа не зависело од нашата волја, од нашиот избор, дали ќе се родиме. Затоа оправданието за живот дојде на сите луѓе бидејќи дали ќе се родат, тој дар, животот, Елена Вајд започнува со тоа во, во патот кон Христа со, со животот како Божи дар, како скапоцен Божи дар, не зависело од нашата волја пред да се родиме, од нашиот избор. Меѓутоа, кога веќе сме се родиле и сме пораснале, фала на Бога, имаме избор дали ќе го прифатиме Божиот дар? Ако го прифатиме, значи целосно треба да го прифатиме. Со се светиот дух, со се благодата, со се победата над гревот, со се новораѓењето, со се вечноста. Бидеќи Христос е се. Христос не е само биолошки живот. Христос ја зел оваа човечка природа, овој наш биолошки живот, но во него се уште и постојано живел Светиот Дух. Не можеме да го одвоиме тоа од Христа. Ако го отфрлиме со нашиот избор Исуса Христа и ни омилел гревот, значи се откажуваме и од овој живот. Целосно го отврламе дарот. Тоа е единствената причина зашто луѓето ќе бидат загубени, тие што ќе бидат загубени затоа што го отфрлаат господовиот дар со својот избор. И бил свесен Давид за оваа вистина, иако живел илјада години пред Христа, затоа што затоа што знаел дека целиот живот, успех, благослов, среќа е во Господа. Затоа чашата што тој ја споменува, ја полни со што? Со Господа ја полни. Да отвориме сега во Јован 6 глава и да ги прочитаме уште еднаш господовите зборови на истата оваа тема. Јован 6 глава. Прво 28-29 стих, штом се наоѓа истата глава. Значи, праша евреите, Христос им рече, работете не за храна, во 27 стих, работете не за храна што се расипува, значи лебот, рибите и така натаму, туку за храна што останува за вечен живот. И која ќе ви ја даде синот човечки? Таква храна. Зашто врз него ставил печат Бог Отецот. Сакате денес да примите храна која што синот човечки ќе ви ја даде? Ама синот човечки не е тука, ли? Јас ќе ви ја дадам. Исус му рекол на Петра, ако не ти ги измија мнозете, немаш да имаш удел со мене. Ке имате вие денес удел со Христа, ако Христос не ви ги измие нозете, ке немате. Епа како ќе имате кога Христос не е тука и нема да се симне Христос долу да ви ги мие нозете? Како ќе ја примите денес храната која што Христос ви ја дава, ако Христос не е тука физички да ве причести? Евреите го поставија ова прашање кога го чуја тоа, поточно оние 70 негови ученици, а тие му рекоа, што да правиме за да извршуваме Божии дела? Тие се уште мислат дека тие треба да направат нешто за Господа. Оно што Давид, илјада години пред нив, сватил дека не е можно. Исус им одговори и рече, Божието дело е ова, да поверувате во оној кого го испрати тој. Зошто е ова толку просто? Зошто спасението е толку просто? Наречено е дар. Не е од вас, не е од ваши дела, за да никој од вас не се пофани. Зошто е тоа толку просто? Па тешко нас ако беше посложено. Да речеме, да беше спасението како запишување на факултет. Кај што има елиминација, кај што има конкуренција. Или да беше спасението како освојување на прво место во Олимпијада или нешто што зависи од човечките перформанси, ајде така да речем. Кај што повеќето отпаѓаат. Ако од 1000 и кусур души, треба 300 да се запишат, што значи дека повеќето отпаѓаат. Сепак, повеќето ќе бидат загубени. Зошто е па тоа така, кога спасението е толку просто. Е дар. Едноствена причина. Сите не го примаат, не сакаат да го примат тој дар. Много просто. Не сакаат да го примат, бидејќи да се прими целиот дар, значи да се откажеме од гревот, да се откажеме од себе, од своето јас. Чашата наша треба да се испразни од се нечисто, за да влезе во неа се што е чисто, односно Господ. Значи, ние имаме само избор со кој што од нешто се откажуваме за нешто друго да прифатиме. Дали се откажуваме од гревот или се откажуваме од Христа. Тоа е изборот. Животот е само во Христа и само од Него зависи. му во шестата глава, Јован.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 повторува уште еднаш. Јас сум лебот на животот. Секавате на текстови кај што Исус повторува исти работи. Пример, внимајте да не ви измами некој лажни пророци, па после пак истото, во истата глава. Три пати го повторува тоа таму. Сека повторува пак, јас сум лебот на животот. Зошто, кога нешто Христос повторува, што значи тоа? Тоа е нешто многу важно. Христос сака да го јадете денес оној леп, она храна, што тој ќе ви ја даде. Татковците ваши јадеа мана во пустината и умреа. Маната беше совршено јадење. Не постои такво друго на земјата. Со сите витамини, со сите јаглени хидрати, со сите протеини. Нешто совршено една иста работа јадеш и ги имаш сите потребни состојки. <laughs> Немаш потреба од разновидна храна. Во маната имаше се. Меѓутоа тие умреа во пустината, бидејќи им се згади лебот што Господ им го даваше. Исус сега зборува за нешто ново. Татковците ваши јадеа мана во пустината и умреа, А 50 стих вели, а ова е лебот што доаѓа од небото и оној кој јаде од него нема да умре. 51 стих, јас сум живиот леп што слезе од небото. Кој јаде од овој леп, ќе живее вечно. А лебот што ќе го дадам јас, што е тоа? Е моето тело, што ќе го предадам за животот на светот.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 70 ученици без 12 не ги разбраа овие зборови. И 12 не ги разбираа. До 50-те 12 многу малку разбираа од тоа што Христос кажува и што Христос прави. Дали ние ги разбираме? Што значи ова, ако него јадеме неговото тело и не ја пиеме неговата крв, немаме живо.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 Зависи како гледате на овој леп и на ова вино. Ако гледате како за обична храна, тогаш така и ќе ви биде. Ова ќе биде уште една обична сабота, каде што убаво ќе се најадеме и ќе се напиеме. Меѓутоа тешко назвото е случај, бидејќи апостол Павле зборува, ќе ги читаме тие зборови, за оние кои што не го разликуваат телото Господово, и вели таму тоа беше значи 1 Коринтијаните 11 глава од таму ќе читаме пред благословот на лебот и виното односно пред уделот во нив после благословот затоа што мнозина него разликуваат телото Господово затоа мнозина биле болни во Коринт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 Прво послание до Коринтијаните, прво десетата глава, а потоа кај 11 што ја споменав. Што имавме во десетата се секјавате? момент, Погрешка отвори во втора Коринтијаните. Значи, прва Коринтијаните, 10 глава. Ке почнем да читам од Еве, сакав од 15, ама ќе почнем 14, бидејќи не е на одмет. 14-тиот вели, затоа, возлюбени мои, одбегнувајте го служењето на идолите секојаш е добро да се даде ова предупредување. И сега 15-тиот. Ви зборувам како на разумни. Че значи, апостол Павле денес не третира како разумни нас и не се обрека како разумни. И се што зборува? Како на разумни. Ајде видиме што зборува. Ви зборувам како на разумни. Расудете сами за ова што ви го кажувам. Ајде, расудете сами за ова што ви го кажува апостол Павле. Што ви кажува? Чашата на благословот која ја благословуваме, не е ли заедништво со крвта Христова? Лебот што го кршиме, не е ли заедништво со телото Христово? Да повторам, апостол Павле ве нарекува разумни и ве повикува вие да расудите, значи со својот разум, да оцените дали е точно ова што ви го кажува. Чашата на благословот која ја благословуваме, која што денес ја благословиме, не е ли заедништво со крста Христова? Е или не е, ве прашува апостол Павле. Е или не е? Лебот што го кршиме не е ли заедништво со телото Христово? Е или не е? Да бидеме искрени, ги разбираме овие зборови, Христовите и Павловите, или не ни се јасни? Не ги разбираме. Ги разбирате или не ги разбирате? е или не е. Што, што би одговориле ние? За жал, повеќето адвентисти ќе одговорат вак. А, тоа е само символ. Тоа е само комеморација. И ке се напиеме, ке се најадеме денес, ке се отидеме дома и ке бидеме истите како што си бевме. Значи, ке ке дојдеме, ке се отидеме како неразумни. Секое наше јадење и секое наше пиење е платено со Христовата жртва. Елена Вајд, се секавате на тие незини зборови о копршот на вековите. Христовиот крст е изреж, врежан, вели, во секоја векна леп. И се оцјајува од секој воден извор. Се што имаме, се што јадеме, се што пиеме, го должиме на Христовата жртва. Значи, се што јадеме и се што пиеме и приватно дома и, и на заедничкиот ручек подоцна, сето тоа е платено со Христовата жртва на некој начин и тогаш, како да го јадеме неговото тело и неговата крв. Но зашто само кога ќе се собереме во црква и ќе го благословиме овој заеднички леп и вино, зашто само тие се наречени тело и крв Господова? Затоа што она што го јадеме дома приватно, може да го јадеме и со сите гревови во душата и раскарани меѓу себе. Значи, скарани со Бога, скарани со луѓето, непомирени со Бога, непомирени со луѓето, како што јадат сите луѓе и пијат, дали верувале, дали не верувале, дали знаат за Господа или не, се едно. Но кога доаѓаме тука во црква, е тогаш јадењето и пиењето од овој леп не е исто. да го пијам или да го јадам тука во црква заедно со вас, значи прво треба да бидам помирен со него. Значи мојата чаша да биде испразнета од гревот за да се наполни со Христа. И за да го јадам заедно со вас, значи да бидам помирен со вас. Затоа само причесниот леп е наречен тело Господово. И причесното вино е наречено крв Господова. Иако било кој леп, било кој пиење, што луѓето го земаат како храна, иако луѓето јадат и пијат и штетни работи. Но ајде да се ограничиме само на оно што е благословено и корисно. Секој наше приватно јадење и пиење храна го должиме на Христовата жртва. Меѓутоа, со тоа го примаме само делумно неговиот дар. Со тоа не се спасуваме. Со тоа го одржуваме нашиот телесен, овдешен живот. Тука пак, примајки го овој леп и оваа чаша, благословениот, значи, и благословената чаша. Тука го примаме целиот дар. Зашто тој леп може да го јадеме и оваа чаша може да ја пиеме ако сме помирени со Бога и ако сме помирени меѓу себе. Значи без греф. Затоа и, и му предходи на сето ова обредот на мијење нозе. Апостол Павле не повикува помирете се со Бога. Откако вели дека Бог го помири светот со себе, преку Христовата жртва, тој ве повикува, помирете се со Бога. И конечно 11 глава, оние зброви што ќе ги читаме подоцна, нема да ги читам сега, но од 20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 тој го јади и пие своето осудување, зашто? Бидејќи не го разликува телото Господово. Зашто ако бевме, и, па затоа меѓу вас има многу немокни и нејаки, а мнозина и умираат, предходниот превод велеше слаби, болни, зашто ако бевме се испитувале сами себе, тогаш немаше да бидеме осудени. Не би имал што повеќе да додадам, освен ова. Господ не повикува денес да го јадеме неговото тело и да ја пиеме неговата крв, да го јадеме лебот што тој ни го дава, кој што е вечен живот, Господ не повикува да го примиме целиот негов дар. Се чувствува некој од вас недостоен? За тоа постои само еден лек. Долу, во долната просторија, Христос да ви ги измие нозете. Како ќе ви ги измие кога тој не е физички присутен тука? Ке ги измие преку вашите браке и сестри. Дали сте спремни во вашиот брат и во вашата сестра, што ќе ви ги мие носите да, да го гледате Христа, Значи, во него да гледате, во неа да гледате светец, колку да се чувствувате грешни самите себе си. Во, во него и во неа да гледате свештеник, како што реков, Христос да го гледате, што ќе ви ги измие нозете, а себе си добро е да се гледате за грешни. Значи, ако се чувствуваме грешни и недостојни, Господ не направикува да бегаме, како јуда. Добро, ако сте грешни и недостојни, немојте да примете свето вечера, избегајте како јуда. Шо избега од последната вечера. Туку сака да ви ги измие нозете, за да бидете сите чисти. Многу просто решение. Се чувствувате недостојни? Семете се долу, Господ да ви ги измие нозете. Многу просто. Па повелете. Прво нашите сестри, а пота и останатите.